kwa hiyo huu limeutoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia da'wa salafia ya ukweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo swala la tauhid ni jambo muhimu sana na sio jambo la kupuuzwa na da'wa yoyote iliyojenga katika kuipuuza tauhid au ilmu na mingineyo katika misingi ya da'wa hii ni da'wa zilizo kinyume hata kama watu wake watajisingizia kwamba wao wako katika salafia sasa nimeeleza kwa ufupi kuhusu usalafi wa kweli usalafi wa kweli ni ule uliojengwa katika misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam uislamu waliokuwa nao masahaba matabiin na wale waliowafuatia wao kwa wema ayati ziko nyingi na kila mara tunazitaja na haziwezi kubadilika ndio hizo hizo na ukweli ndio huo huo tutazisoma na kuzikariri mara zote Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa aya anazotuhimiza kufuata njia ya hao wema waliotangulia maana sikutaka kueleza salafi kilugha maana yake nini istilahi maana a salaf ni wale wema waliotutangulia sawa na manhaji ya salaf ni ule mfumo wa kuufuata Uislamu safi aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ukapokewa na masahaba kisha waliokuja baada yao kisha waliokuja baada yao ukishikamana na njia hiyo basi salaf uko kwenye salama kiitikadi na imani kiibada na matendo kimiamala da'wa na mengineyo kwa hiyo ina maana inatakiwa wewe ujifunze ujue njia ya hawa wema ilikuwaje kwa hiyo akijitokeza mtu akajinasibu na njia hiyo wewe ushajua kwamba huyu ni muongo amekhalifu katika hili huyu ni muongo si mkweli kwa nini kwa sababu kuna msingi fulani katika misingi muhimu ameikhalifu kwa mfano labda niwapigie mfano mwingine msingi wa muislamu dhidi ya mtu mpotoshaji muamala wake na yule anayepotosha katika dini mathal mzushi anazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hakuyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni mzushi amenasibishwa kwa uzushi katika mambo mbalimbali yani kwa maana kwamba analeta vitu ambavyo si katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam sisi waislamu tujinasibu na uislamu wa kweli tutatakiwa tuwe na muamala gani na mtu huyo kwenye hili ndipo wanapoteleza na kuanguka watu wengi wanakhalifu njia masahaba wewe isome mimi nitakurejesha tu haraka haraka kama nyinyi ni wasomaji wa kufuatilia mambo ya dini yenu hebu isomeni hadithi ya kwanza kabisa hadithi ya mwanzo kabisa kwenye kitabu cha Imam Muslim na walilahi alhamdu siku hizi vitabu ukitaka vya Kiingereza utavipata vya Kiswahili utavipata lakini isomeni hadithi ya mwanzo kabisa maarufu hadithi ya Jibril pale Jibril alipokuja kwa mtume swalla salam kwa sura ya mtu mgeni asiyejulikana akamuuliza kuhusu maratibu za dini akamuuliza kuhusu Uislamu na imani na ihsan sasa ile hadithi katika Sahih Muslim imetajwa na kile kisa chake msomeni sahaba Abdullah ibn Umar msimamo wake ambao ndio msimamo uliofunzwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhidi ya wazushi vitabu vingine viko mbali zaidi vingine viko mbali ya upeo wenu lakini mkiwasoma masahaba akina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu namna walivyokuwa wakitaamali na wazushi waliozua katika dini hii iwe ni katika mambo ya kiitikadi au katika mambo ya ibada mzushi katika aina yoyote aleta jambo ambalo halipo katika dini hii hakulifunza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maswahaba walikuwa na msimamo upi juu ya mzushi kwa ufupi ni kwamba maswahaba walikuwa ni wakali dhidi ya wazushi na walikuwa wakiwahama na kuwakimbia wazushi na wakiwatahadharisha watu na hiyo ndio njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanaostahili kupewa udhuru watapewa udhuru kwa sababu ya ujinga kwa sababu ya tawili na mingineyo lakini uzushi lazima utahadharishwe na wale wanaokusudia makusudi kuwapotosha watu wakitahadharishwa na wale wanaotetea wazushi wakitahadharishwa pia na wao hii ndio njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 biihsani hapo ndipo tunapopata upenyo na sisi kuingia kwa sababu hatukuwa katika muhajirin wala katika ansar lakini tukiwafuata wao kwa wema tukashika njia yao na mwenendo wao bila ya shaka na sisi tutaingia katika yale yaliyoahidiwa hapo mbele na hiyo haijalishi kwamba nyinyi mmekuja baada ya karne ngapi baada ya miaka minyangapi haijalishi maadamu mmeamua kufuata mwenendo wa wale basi fadhila mtazipata zilizoahidiwa hapo mbele kwa hii ni fadhila kubwa na sio fadhila ndogo kufuata mwenendo wa watu hawa ni sababu ya kupata radhi za Allah subhana ni sababu ya kuingia katika aljanna bali ndiyo salama ya watu kusalimika na matatizo yote katika dini yetu hapa duniani na kesho akhera Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake yaliyopokewa kutoka kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiwaelezea waislamu na kuwahusia akawaambia waman yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira yoyote atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona tofauti nyingi فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين lazimianeni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa shikamaneni nao huo hiyo ndiyo dawa ya mifarakano yani haitatosha wewe kusema mbele za watu ndugu waislamu tuacheni farqa eh, tuwe kitu kimoja hii haisaidii sababu zinazopelekea kutufarakanisha ni zipi kama ikiwa sababu ni kuyaacha mafunzo ya Qur'ani na Sunna na mwenendo uliotangulia kwa wema farka haitaacha kuweko na itatutesa mpaka turudi katika njia tukirudi katika njia Allah subhanahu wa ta'ala ili mifarakano ataiondosha lakini sio wewe umengangania jambo lako la kizushi utaki kuliachia wataka sisi tukufuate wewe kwamba tukufuate tukuache nalo hivyo hivyo na, na, na tunguli lako na hirizi lako tukufuate hivyo haiwezekani acha hilo tukae pamoja tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu shikamaneni na kamba na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote wewe hiyo tutakana tuende kwenye kamba tuishike sio tukufuate wewe kwa ufumbuzi wa matatizo yetu na fadhila zake kwa kushikamana na njia hii ni katika fadhila hizo shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa baada yangu na tahadharini akatoa tahadhari pale bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maelezo yake mazuri kabisa ameweka wazi kama ilivyokuja katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba amesema ala inna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qama fina faqal fahamuni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama kwetu siku moja alisimama mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 firqa fahamuni kuwa waliokuwa kabla yenu katika ahlul kitabi mayahudi na manasara walifarikiana wakafikia kwenye makundi sabini na mbili wa inna hadhihi almilla hakika mila hii dini hii na mfumo huu niliokuja nao mimi watu wake sataftariku ala 73 firqa watafarikiana katika makundi sabini na tatu hizi ndio usuli za yale makundi hata wakafika hata mia makundi mia moja makundi elfu lakini ukirejesha hili limetoka hapa hili limetoka hapa kwa mgawanyo wake utafikia makundi sabini na tatu thintani wa sab'una fi nnar, makundi sabini na mbili yataingia motoni wa wahidatun fil jannati wa hiya aljamaa na moja litakuwa katika aljanna nalo ni kundi la aljamaa hapa ndipo jamaa wengi wanaolalamika kuilalamikia da'wa salafia na walinganizi wake wanaposhikilia oh hawa jamaa wana red card wanamuingiza peponi wanayemtaka wanamtoa wanayemtaka uongo haya ni maneno ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hata siku moja hutamsikia mlinganizi anayelingania kwenye da'wa salafia mwenye ilmu na maarifa juu ya da'wa salafia akamhukumu mtu fulani kwamba huyo ni mtu wa motoni katika waislamu kwamba wewe fulani utakwenda motoni na wewe fulani mtu wa peponi haya mambo ya kuingiza watu peponi kirejareja wanayo masufi wanayo hizbiyun ahli sunna wal jamaa wanajua jambo hili huwezi kukata kauli moja kwa moja kwamba fulani yuko kwenye pepo pepo yako ya babako fulani motoni moto wako moto wa babako hairuhusiwi lakini wao ndio wanasema ndio maana alimamu al-Bukhari katika sahihi yake ukifungua utaona babun la yuqalu fulanun shahid Imam Bukhari katika sahihi yake huu ni mlango unaozungumzia kwamba haifai kusema fulani ni shahidi ukakata kauli kabisa kwa sababu ukisema shahidi kwamba huyo uko peponi shahidi atakuwa yule ambaye tayari ameshuhudiliwa na wahi Mtume صلى salam akawataja kwamba hawa ni shuhada kama shuhada Uhud shuhada Badr kwamba wale watu wa Badr wale watakwenda peponi hayo yamesemwa na Mtume صلى الله na Mtume صلى الله عليه وسلم asema kwa wahi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha lakini wewe jamaa yako tu kapigana hapo kauliwa unasema shahidi yule la haifai sasa wao wanasema ashahidu shahid sayyidu qutb umetoa wapi haifai kwa nyinyi ndio waingiza watu peponi bila ya kibali cha kisheria haifai kumkatia kauli mtu fulani kwamba huyo yuko peponi ila yule ambaye Qur'ani au Sunna imethibitisha kwamba yeye yuko peponi ama kwa ujumla sisi tunasema kwa ujumla waislamu watakwenda peponi lakini fulani bin fulani huyo atakwenda peponi mpaka sufi mmoja afike kusema tukienda huko kama sikumkuta peponi huyu basi nitafanya fujo ah, hamjawasikia mashaikh wanasema hivyo atalli ala Allah jambo halifai lakini wapo mashaikh wanaosema hivyo wazi kabisa na kukata kauli ya kwamba fulani motoni hili ni jambo la kimakosa usiseme fulani atakwenda motoni wala haifai kusema fulani bin fulani huyu fulani laanahullah Allah haifai harakati ndio maneno yao haya haifai as-salafiyun na duati wake walinganizi hawana manhaji hiyo kwa hiyo ukitazama utakuta wao ndio wenye manhaji hizo za kuwaingiza watu motoni na kuwatoa na kuwaingiza watu peponi na kuwatoa vile wanavyotaka wao sisi hatuna red card tunazungumza kwa ujumla anayefanya jambo fulani atastahili kwenda motoni atakayefanya jambo fulani atastahili kwenda peponi lakini fulani bin fulani kwamba huyu ni peponi au motoni huna kibali hicho usimkatie mtu kauli tutaweza kulani matendo na ujumla Allah amlani mwenye kula riba Allah amlani kadha lakini sasa ndio huyu hapa huruhusi kusema kwamba huyu Allah amlani maluuni wewe haifai umeelewa muislamu mwenzako huyu hapa kwambia wewe kafiri wewe haifai hizo ni maslaki za kikhawariji hizo za kuwatoa watu kwenye uislamu hawa wanafiki hawa hawa masalafi hawa wanafiki hawa hawa makafiri hawa haifai sio sawa tumeelewana eh? kwa hiyo tunapozisoma hadithi hizi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam makundi katika umma huu wa Muhammad watu watagawanyika kwenye makundi sabini na tatu kundi moja litakwenda peponi na makundi sabini na mbili yatakwenda motoni haya ni maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayafutiki ngo piga kelele utakapopiga lakini hayatafutika wewe ni kujitafuta tu umo mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya alipoulizwa ni kina nani akasema ma ana alaihi yauma wa ashabi ni lile kundi ambalo liko katika ile hali ambayo mimi leo niko kwenye hali hiyo na masahaba zangu sasa usibaki kulalamika fanya juhudi za kuwa katika hali ile lakini ukitoka katika hali hiyo kwenye hatari na pia ifahamike ya kwamba si kila aliyeambiwa atakwenda motoni basi mkafiri ule moto pia wataingia almuwahidun nas'alullah alafia wassalam na'udhu billahi minan nar na jambo kubwa kama wanavyosema wanawazuoni katika jambo kubwa litakalowaingiza watu wa tauhidi kwenye moto ni haki za waja حقوق الناس حقوق العباد wewe kweli ni mtu wa tauhidi waswali wafunga lakini hukuku haki za watu ni katika vitu vitakavyoingiza watu wengi motoni haina maana kwamba huyu atakayeingia motoni kashakuwa kafiri la katika itikadi ya ahli sunna wal jamaa uwezekano wa mtu muwahid mwenye tauhidi mwenye kuswali swala tano mwenye kufunga ramadhani na akatoa zaka akahiji makkah inawezekana akaingia motoni na yeye waliyadhu billah kwa kiasi cha makosa aliyoyafanya sasa yapo katika makundi hayo ni makundi ya watu wa tauhid lakini wamekhalifu njia kwa sababu ya bid'a zao wakastahiki kuingia motoni kwa sababu ya maasi yao wakastahiki kuingia motoni kwa hiyo umma huu utagawanyika katika makundi hayo sisi tunatakiwa tutafute salama ya kupambania watu sasa warudi katika ile njia ya sawasawa ndio juhudi tunaoifanya kwamba watu wasife ile waislamu wa kweli waislamu walioshikamana na njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya maswahaba zake hiyo ndio juhudi kubwa tunayopambana nayo katika umma huu aqida sahiha na imani ya kweli alamalu salih na miamala iliyonyooka ya kisawasawa na watu kubaki katika taa na kuacha maasi hilo ndilo ambalo sisi tunalipigania na ndiyo da'wa iliyo sawa kinyume cha hivyo ni kutafuta maangamivu naona wakati al-adhan pia ushapita paadhiniwe nitakuja na usulubu mwingine kidogo baada al-adhan